disa distanca, do ndalemi në disa stacione, në të cilat do furnizohemi me gjëra të cilat na nevojitën në rrugëtimin tonë të gjatë. Gjatë kësaj kohe ne do të pajisemi me ato gjëra të cilat na nevojitën, edhe janë parakushte që të bëhemi në një gjendje aq të mirë saqë do të jemi të pranuar tek Allahu dhe te njerëzit. Të jemi të pranuar në këto dy linja, s'ka dyshim se duhet të jetë synimi ynë madhor, të cilin nëse arrijmë ta realizojmë në jetën tonë, s'ka dyshim se kemi arritur të realizojmë një gjë shumë të madhe. Jetësimi i këtij objektivi bëhet i lehtë nëse arrijmë ta mësojmë artin edhe mjeshtrinë e mirësjelljes. Këtë gjë do ta kemi shumë të lehtë ta bëjmë gjatë shoqërimit tonë, për arsye se të gjitha detajet e kësaj mjeshtrie i kemi fare pranë dorës. Njeriu në jetën e kësaj bote, në raportet e tija, në sjelljen e tij me të tjerët, ekziston mes dy linjave. Dhe ato unë i quaj linja vertikale dhe linja horizontale. Linja vertikale ka të bëjë me raportet e tij me krijuesin e gjithësisë, me Zotin fuqiplot, me Allahun qoftë i lartësuar. Ndërsa linja horizontale ka të bëjë me sjelljen dhe raportet e tij me rrethin ku jeton. Islami këto dy linja dhe këto dy lloje raportesh i ka definuar në mënyrë shumë të qartë dhe në shumë raste këto dy linja funksionojnë të kushtëzuara njëra me tjetrën. Shembull, Allahu i madhëruar na ka obliguar që të falemi, të kryejmë obligimin e namazit. Na ka obliguar që të agjërojmë muajin e Ramazanit, të japim zekatin, të kryejmë haxhin. Mirëpo, të gjitha këto obligime fetare do ta kenë vlerën e vet dhe do të jenë të pranueshme tek Allahu fuqiplot, vetëm atëherë kur ne i kryejmë dhe paralelisht me kryerjen e tyre, duke i plotësuar edhe përmbushur kriteret e duhura, sikurse janë sinceriteti, forma e duhur e kështu me radhë, paralelisht me këtë bëhemi të sjellshëm edhe të mirë me njerëzit. Të shumta janë argumentet të cilat e përforcojnë këtë kriter. Respektivisht në disa citate, qofshin ato ajete kuranore apo qofshin hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të transmetuara deri tek ne në forma autentike, të cilat dëshmojnë se Allahu nuk e pranon dhe nuk e quan të vlefshëm një namaz i cili kryhet përderisa ai nuk ndikon pozitivisht në përmirësimin e kualitetit dhe cilësisë së sjelljeve të njeriut. Në anën tjetër, edhe agjërimi i muajit të Ramazanit e ka vlerën e vet vetëm atëherë kur njeriu mundohet dhe arrin ta pastrojë sjelljen e vet, t'i pastrojë virtytet e veta edhe të bëhet sa ma i mirë me njerëzit. Haxhi Gjithashtu do ta arrijë vlerën e tij maksimale dhe kulminante që të shlyen të gjitha mëkatet edhe njeriu të kthehet prej tij i pastër prej mëkateve, ashtu sikurse e ka lind nana, vetëm nëse realizohet ajo që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ai i cili e kryen haxhin duke mos bërë incidente dhe ekscese, duke mos i ofenduar njerëzit dhe duke mos u shtyer me ta, ai do të kthehet i pastër prej mëkateve sikur a ditë që e ka lind nana e tij. Prej këtyre shembujve dhe prej këtyre argumenteve e kuptojmë se sa ngushtë është i lidhur funksionimi dhe i kushtëzuar funksionimi në mes këtyne dy linjave, asaj vertikale, respektivisht suksesi dhe cilësia e raporteve tona me Allahun dhe asaj horizontale sjellja edhe qëndrimet tona ndaj njerëzve. Etika Islame, s'ka dyshim se është pjesë e islamit, është pjesë e pandashme dhe si e këtillë nuk mund të definojmë në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të prerë ku përfundon bindja, ku fillon adhurimi, pastaj ku për, ku përfundon adhurimi dhe ku fillon etika. Të gjitha këto e bëjnë dhe e përbëjnë një tërësi të pandashme e cila quhet Islam. Mirëpo, për t'i kuptuar më lehtë, edhe për të arritur që t'i mësojmë sa më mirë, Rregullat e etikës islame janë të ndara në tema dhe nëntema. Duhet të potencojmë se etika islame qëndron mes teorisë dhe praktikës. Teoria në këtë rafsh është shumë e paktë në krahasim me praktikën, për arsye se ajo që duhet të flitet për rregullat e mirësjelljes janë fare pak fjalë, ndërsa e gjithë hapësira i lihet veprimit. Mjeshtria më e madhe që njeriu e arrin në këtë kontekst është kur ai arrin që fjalët t'i përkthejë në vepra që teorinë ta shndërrojë në praktikë. Mu Kurani famëlartë dhe të gjitha udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam insistojnë dhe orientojnë në këtë drejtim. Do të thotë shokët e të dërguarit të Allahut tregojnë edhe me fjalët e tyre, edhe me veprat e tyre, se sa herë që kanë mësuar ndonjë gjë, ata nuk kanë kaluar në mësimin e pjesës tjetër të teorisë, pa mos e zbërthyer dhe pa mos e përkthyer teorinë paraprake në praktikë. Mirësjellja Me të gjitha rregullat e saj, me gjithë mjeshtrinë dhe artin e saj i afron njerëzit. Mund të ndodhë që njerëzit të kanë divergjenca në qëndrime, mospajtime në mendime, llojllojshmëri, madje edhe në gjonat se si i shohin ata. Mirëpo, kjo asesi nuk duhet të reflektojë në sjelljen që kanë ata njëri me tjetrin. Kësisoj, mirësjellja është ajo që i afron njerëzit edhe kur kanë pikëpamje të ndryshme, madje edhe të kundërta. Ndërsa sjellja e keqe është ajo e cila i largon njerëzit edhe nëse janë të një mendimi. Rëndësia e mirësjelljes s'ka dyshim se qëndron në faktin se Njeriu gjatë gjithë jetës së tij, duke e pas parasysh se është një krijesë sociale, një krijesë të cilën Allahu i madhëruar e ka krijuar që të jetojë në kolektiv, nevoja për t'u spikatur mirësjellja dhe për të ardhur në shprehje, s'ka dyshim se gjithnjë është e vazhdueshme. S'do mend se S'do mend se feja është ajo e cila luan një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e kësaj vlere dhe në shpjegimin dhe shkoqitjen e detajeve të mirësjelljes. Nevoja e njerëzimit për shpalljen që vje prej Zotit, prej Krijuesit të gjithësisë, s'ka dyshim se është shumë e madhe. Madje, mund të themi se shpallja është ajo e cila i plotëson edhe i përmbush ato nevoja dhe ato mangësi të cilat njeriu në mënyrë të natyrshme i ka. Njeriu si krijesë e Allahut është krijesë me aftësi dhe mundësi tejet të kufizuara. Dhe si e këtillë, ai ballafaqohet dhe përballet gjatë jetës së tij me probleme nga më të ndryshmet. Ka gjana të cilat ka dëshirë t'i bojë, por nuk mund t'i arrijë. Ka të tjera të cilat i andrron, por nuk ka mundësi t'i realizojë, për arsye se Mundësitë e tija janë të kufizuara. Shpallja e cila vjen nga Allahu dhe udhëzimet që burojnë prej asaj shpallje, janë ato të cilat mungesat e këtilla edhe kufizimet e këtilla i bëjnë të tejkalueshme. Njeriu nuk është në gjendje, në mënyrë të pavarur dhe sovrane, të përshkruajë për veten e tij rregulla të sjelljes, rregulla të besimit, rregulla të adhurimit, për arsye se edhe dituria e tij është e paktë dhe është e kufizuar. Për këtë arsye vjen në shprehje nevoja e tij për shpalljen, nevoja e tij për mësimet e Allahut fuqiplotë edhe për udhëzimet të cilat burojnë prej shpalljes. Etika e mirëfilltë si e këtillë buron prej shpalljes dhe njerëzit pavarësisht se ka pasur tentativa historikisht të dëshmuara për të vu edhe për të parapa kodekse të ndryshme të mirësjelljes dhe rregulla prej të cilave janë përbërë ato kodekse. Megjithatë, mund të themi se i vetmi kodeks i mirëfilltë, respektivisht i vetmi kodeks i gjithanshëm është ai i cili buron prej shpalljes. Të gjitha fetë edhe të gjitha shpalljet që kanë qenë Para ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe para shpalljes së Islamit si shpallje përfundimtare, tek të gjitha mirësjellja dhe rregullat e etikës kanë qenë evidente dhe kanë qenë forma të ndryshme. Mirëpo, kur e kemi parasysh shpalljen dhe natyrën e islamit si shpallje përfundimtare, atëherë duhet doemos të kemi parasysh se edhe rregullat islame të etikës, respektivisht edhe kodeksi islam i mirësjelljes, është i përsosur dhe duhet të jetë i përsosur ngase edhe feja si tanësi pjesë e të cilës është kodeksi i etikës, është e përsosur dhe e plotësuar. Allahu i madhruar në te nuk ka lanë kurrfarë të meta dhe kurrfarë gjana të paplotësuara. Historikisht, rrethanat në të cilat u dërgua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishin interesante dhe ato për neve e kanë domethanien e vet. Njerëzit jetonin në injorancë shumë të theksuar. Rregulla të mirësjelljes kishte Mirëpo ato kryesisht ose ishin të pashkruara, ose në shumtën e rasteve edhe nuk respektoheshin fare. Njerëzit përbuznin dhe abuzonin me të drejtat e njëni-tjetrit. I forti e hante dhe e nëpërkëmbte hakun e të dobëtit. Femra nuk kishte kurrfarë të drejta. Fëmiju nuk kishte përkujdesje e kështu me radhë. Në kësi rrethana edhe në këtë injorancë erdhi i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si manifestim përfundimtar i mëshirës hyjnore. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan dhe e definon misionin e tij që ka të bëjë edhe që është i lidhur me kodeksin e mirësjelljes. Në një hadith Në një thanie të tij të transmetuar deri tek ne në mënyrë autentike, ai thotë: "Inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Jam dërguar me mision që t'i plotësoj edhe t'i përsosi virtytet e mirësjelljes. Që don të thotë se deri në ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pasur mirësjellje, ka pasur rregulla të shkapërderdhura gjithandej, ka pasur rregulla të shkruara dhe të pashkruara, ku sikurse thashë më herët Shumë prej tyre janë shkelur dhe nuk janë respektuar. Me ardhjen e tij, me ardhjen e islamit si shpallje përfundimtare, ato rregulla u mblodhen, ato që ishin të mirëfillta u legjitimuan, ndërsa ato që ishin të mangëta u plotësuan, u kultivuan dhe kur u grumbulluan të gjitha në një tanësi, atëherë s'ka dyshim se aty doli dhe erdhi në shprehje kodeksi i përsosun i mirësjelljes islame. Gjatë historisë njerëzore, vërejmë se ka pasur tentativa të vazhdueshme, ato kanë qenë të shumta, madje të panumërta, që të investohet në edukimin dhe përmirësimin e sjelljes së individit, madje edhe të kolektivit. Dhe të gjitha këto tentativa s'ka dyshim se kanë dhënë fryte. Gjithmonë ka pasur rregulla dhe shoqëritë kanë funksionuar mbi baza të këtyre rregullave Po them prap të shkruara apo të pashkruara të mirësjelljes. Mirëpo, ajo që ka qenë më e garantuara dhe gjithsesi ka dhonë fryte më së tepërmi dhe historia është dëshmitari dhe argumenti më i mirë i gjithë kësaj, ka qenë edhe vazhdon të mbetet edukata fetare. Karakteristikë dhe specifikë që e bën edukatën fetare më superiore është se edhe me, edhe me rastin e procesit të edukimit, edhe me rastin e tentativave për përmirësimin e sjelljeve të njerëzve, ajo edukatë i lidh njerëzit me Zotin. Dhe kur individi të lidhet me Zotin, kur ai fillon të shpërblejë të dhe kur ai fillon të shpresojë në shpërblimin e Allahut dhe të ketë frikë ndëshkimin e tij me rastin e sjelljes së keqe, atëherë s'ka dyshim se një edukim, një proces i këtillë i edukimit do të jetë shumë më frytdhënës. gjë të cilën nuk e hasim tek sistemet tjera dhe mënyra tjera të edukimit dhe tentativave të edukimit të individëve apo të bashkësive dhe komuniteteve. I dërguari i Allahut nëpërmjet mësimeve dhe udhëzimeve të tij, po gjithashtu edhe Kurani famëlartë me citate na kanë dëshmuar dhe argumentuar se njeriu lind i përgatitur për të qenë i mirë. Dhe një gjë e tillë nuk ka mundësi që në mënyrë të argumentuar të kontestohet. Këtë gatishmëri Allahu i madhëruar e ka definuar si fitre, si natyrshmëri të pastër, të cilën njeriu e ka me vete prej momentit që kur lind, ai bile lind me atë natyrshmëri. Thotë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra." Nuk ka asnjë foshnjë që lind e që të mos lindë në këtë natyrshmëri të pastër, respektivisht që të mos lindë i përgatitur që ta pranojë të mirën, të veprojë sipas asaj, të udhëhiqet prej udhëzimeve të mirëfillta dhe në këtë formë ta organizojë jetën e vet edhe atëherë kur bëhet në moshë më të shtyrë. Ndërsa Allahu i madhëruar këtë fitre e ka përshkruar se është fitrat Allahi leti fataran nase alejha, kjo është natyrshmëria e cila i përshkruhet Allahut ngase Allahu është ai i cili i krijoi njerëzit në këtë natyrshmëri. Njerëzit kanë polemizuar dhe kanë diskutuar vazhdimisht, a thua sjellja e njeriut mund të ndryshojë apo nuk mund të ndryshojë. Në të vërtetë, nganjëherë neve na duket se një gjë tek një individ është e lindur. Megjithatë, Argumentet dëshmojnë se kjo nuk është 100% e saktë. Po të mos ishte mundësia e ndryshimit të sjelljeve, edhe të tekeve, madje edhe të andjeve të njeriut, atëherë të gjitha porositë, të gjitha insistimet për përmirësim, të gjitha udhëzimet që të përmirësohet sjellja edhe të përmirësohen veprimet do të ishin të kota dhe të, do të ishin të pavenda. Megjithatë, realiteti dëshmon se jo vetëm që njeriu mund të adaptohet, mund të ambientohet, mund t'i ndryshojë sjelljet e tij, por të gjithë ne jemi dëshmitarë se edhe kafshët të cilat Allahu i ka krijuar dhe ato janë në një gjendje jo sikur gjendja e njeriut. Ato nuk mund të barazohen, madje, madje nuk mund as të krahasohen me njeriun, edhe ato mund të ndryshojnë sjelljet e tyne. I kemi parasysh shembujt e dresimit dhe mësimit të kafshëve të ndryshme, të cilat njeriu ka mundësi t'i adaptojë edhe t'i mësojë që ato të sillen konform dëshirave të tij të cilat nëpërmjet të cilave ai do të realizojë që t'i, vu, t'i vëjë ato kafshë edhe ato gjallesa në shërbim të vetin. Përderisa kafshët paska mundësi që të ndryshojnë sjellje, atëherë prej kësaj kuptojmë se njeriu doemos ka mundësi dhe mundësia, hapësira për të ndryshuar sjellje dhe për t'u përmirësuar është e pa e pakontestueshme. Allahu i madhëruar na tregon se njeriu mund të ndryshojë. Madje, jo vetëm si individ, ai mund të ndryshojë edhe si bashkësi. Për të dyja këto, ndryshimin e sjelljes edhe ndryshimin e veprimit të njeriut si individ edhe si, bashk si bashkësi do sjellim nga një argument. Argumenti i parë është një fjalë e Allahut të madhëruar në Kur'anin famëlartë në të cilin Allahu thotë inna Allahe la jugajjiru ma bi kaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk do e ndryshojë gjendjen e një populli, e një komuniteti përderisa ata të mos fillojnë të përmirësohen në veten e tyre. Ndërsa në rrafshin individual, Allahu i madhëruar thotë: "Qad aflaha man zakkaha", Ka arritur sukses ai i cili arrin ta pastrojë shpirtin e vet. Si arrihet të pastrohet shpirti? Ajo arrihet të bëhet dhe të realizohet nëpërmjet përmirësimit dhe rritjes së kualitetit të gjesteve, rritjes së kualitetit të veprimeve, rritjes së cilësisë së tyre dhe në këtë formë s'ka dyshim se njeriu do ta pastrojë shpirtin e vet duke e trajnuar veten e tij që të ndryshojë sjelljen e tij nga ajo që është negative kah ajo që është pozitive, respektivisht edhe nga ajo që është e mirë kah ajo që është akoma më e mirë. Ngase njeriu nuk mund ta arrijë përsosmërinë. Njeriu mund ta synojë edhe duhet ta synojë përsos, përsosmërinë, mirëpo të arriturit në gjendje që njeriu të bëhet i pagabueshëm, është vetëm një andër e cila nuk mund të realizohet. Por kjo duhet gjithsesi të synohet dhe si i këtillë, ky fakt na imponon bindjen edhe na bën që të pajtohemi me atë bindje se njeriu gjithmonë ka çka të përmirësojë në jetën edhe në veprimtarinë e tij. E kemi edhe një thanje të Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, i cili na mëson se Veprimet edhe gjestet e njeriut ka mundësi të përmirësohen, sjelljet e tij ka mundësi të ndryshohen. Madje neve mund të na duket se disa virtyte njeriu lind me to dhe ato kurrsesi nuk ka mundësi të përfitohen. Megjithatë, i dërguari i Allahut, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, ai i cili fliste gjithnjë duke qenë i udhëhequr edhe i mësuar me shpallje, dhe asesi nuk fliste nga hamendja e vet, ai na e dëshmon të kundërtën. Ai tregon se madje edhe ato gjëra të cilat për njeriun apo për disa njerëz mund të duken virtyte, mund të duken se njeriu lind me to dhe nuk ka mundësi t'i ndryshojë, ai tregon se edhe ato mund të ndryshojnë dhe edhe ato mund të përfitohen. Thotë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin autentik, inna mal ilmu bit taallum wa inna mal hilmu bit tahallum. Dituria arrihet duke mësuar, Dhe këtë e kemi shumë të qartë ngase asnjë njeri nuk ka lindur i ditur, mirëpo ai arrin të bëhet i ditur vetëm nëse mëson. Por e dyta është ajo e cila e bën akoma më të qartë një gjë të tillë, kur thotë wa inna mal hilmu bit tahallum dhe butësia, mirësjellja arrihet në ato momente kur njeriu investon në veten e vet, kur njeriu përpiqet të sillet mirë. Domethënë ai mund të ketë ndonjë ngecje, ai mund të ketë ndonjë ves, ai mund të ketë ndonjë mangësi në sjelljen e tij, por me trajnim, me tentativa të vazhdueshme, me orvatje të papërfunduara asnjëherë që ta përmirësojë gjendjen edhe ta përmirësojë veprimtarinë e tij, ai ka mundësi që të pajiset me virtyte, të cilat ndoshta Në fillim nuk i ka pas. Për këtë arsye mund të themi se njeriu i cili na duket se nuk është i sjellshëm, ka mundësi të bëhet i sjellshëm nëse tenton të arrijë një gjë të tillë, ndërsa njeriu i cili ka sjellje të mirë, ka mundësi ta perfeksionojë atë nëse mundohet që vazhdimisht ta përmirësojë kualitetin dhe cilësinë e sjelljeve dhe veprave të tija. Asnjë njeri nuk e konteston se dituria arrihet me mësim. Asnjë njeri gjithashtu nuk duhet ta kontestojë se edhe butësia ka mundësi të arrihet nëse njeriu orvatet edhe tenton vazhdimisht ta përmirësojë veten e vet. Madje çdo e mirë arrihet me iniciativën e vetë njeriut. Njeriu e merr iniciativën, Allahu e lëshon bekimin e tij dhe shpërblen. Lidhur me këtë në vazhdim të të njëjtit hadith, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wa man yataharra al-khayra yu'tahu wa man yatawaqqa ash-sharra yuqahu." Ai i cili e kërkon hajrin dhe të mirën, ai i cili gjithnjë insiston në të, duke e lypur ku është teoria më e mira, duke kërkuar cila është praktika më e ngritura, duke i kërkuar virtytet, duke u munduar ta gjejë kodeksin e mirësjelljes dhe format më të mira dhe më të pranuara të mirësjelljes. Nëse ai këtë arrin ta bëjë moto të jetës së vet, atëherë ka garancinë se gjithsesi do të arrijë ta bëjë një gjë të tillë. Në anën tjetër, çdo njëri prej neve i frikësohet të keqës, e urren atë dhe mundohet sipas asaj që ja mundëson mendja e tij të bëjë forma veprime se si të ruhet prej saj dhe për këtë ka garanci nëse njeriu e identifikon të keqen e vëren ku fillon edhe ku përfundon ajo i shmanget asaj i shmanget të gjitha rrethanave që çojnë kah e keqja Allahu ka garantuar se do ta bëjë atë të suksesshëm në dëshirën dhe realizimin e projektit të shmangies së të keqes. Gjendja e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht jeta e shumicës prej tyre, e ndarë në dy pjesë, pjesa para islame dhe pjesa islame e jetës së tyre, është gjithashtu dëshmi praktike se njeriu ka mundësi të përmirësojë sjelljen e tij, edhe ka mundësi të edukohet, ka mundësi të gdhendet, ka mundësi të lirohet prej veseve, të pajiset me virtyte e kështu me radhë. Historia islame është plot e përplot me shembuj, të cilët e dëshmojnë dhe e argumentojnë superioritetin e kodeksit etik islam. Shembujt e këtillë janë të panumërt, me ta do të takohemi pas kthimit nga pauza. ka të bëjë me nevojën e natyrshme të njeriut për t'u njohur me artin e mirësjelljes. Respektivisht ka të bëjë me nevojën e theksuar të njeriut për mirësjelljen. Dhe në shumtën e rasteve, ndoshta gjanat e përgjithshme, vijat e trasha të mirësjelljes janë të instaluara, janë të integruara thellë në shpirtin e njeriut. Ajo të cilën e quajtëm natyrshmëri të pastër në të cilën lind njeriu, respektivisht forma dhe gatishmëria e tij në të cilën ai lind për të pranuar mësimet hyjnore, për të qenë i mirë, për të qenë i sjellshëm e kështu me radhë. Teoria më vonë hyn në punë për të mësuar detajet dhe për të mësuar për kufizimet e kësaj sjellje dhe mirësjellje. Gjithashtu u përmend edhe sjellja dhe edukata e cila buron prej shpalljes që s'ka dyshim se është dhe duhet të jetë superiore. Dhe këtë e thamë ndoshta në aspektin teorik, por praktikisht mbetet të dëshmohet dhe secili prej neve ka rastin të dëshmojë se me të vërtetë edukata e cila buron prej fesë ajo është edukatë e mirëfilltë. Neve do t'i përmendim disa shembuj të cilët dëshmojnë superioritetin e kodeksit etik islam. Ky kodeks i cili buron prej Kur'anit famëlartë dhe prej mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shembujt të cilët do t'i përmendim janë vetëm disa nga të shumtit të cilët kemi mundësi t'i hasim derisa i shfletojmë faqet e Kur'anit dhe derisa lexojmë literaturën e cila na shërben për t'u informuar për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me dy kahjet e saj, veprimtaria e tij edhe udhëzimet e tij me fjalë. Një virtyt Mund ta quajmë virtyt që në esencë është insistim i Islamit, me cilin duhet të pajiset secili musliman, është përmbajtja e zemërimit. Në të vërtetë, kjo është në shumtën e rasteve pak më tepër sesa mund të përballojë në rrethana normale natyra e njeriut. Çdo njëri prej neve është i krijuar i atillë që në raste të ndryshme të hidhërohet, në raste të ndryshme të ndjejë mllef, të ndjejë dëshirë për t'u hakmarrë, të ndjejë dëshirë për ta shfryrë zemërimin e tij. Mirëpo kjo nuk do të thotë se është më e mira, përkundrazi, kjo është pika e dobët e njeriut. Kjo është dobësia të cilën e shfrytëzojnë armiqtë e tij, e shfrytëzon armiku i tij i përbetuar Iblisi, i cili në raste të asaj dobësie vjen edhe e cyt njeriun duke e nxitur atë që të bëjë veprime të liga. Mu këtu vjen në shprehje insistimi i islamit dhe promovimi i vlerave që ka bërë islami duke kërkuar prej ithtarëve të tij që në raste të zemrimeve të mëdha dhe zemrimeve të shumta ata të bëjnë vetëpërmbajtje. Allahu i madhëruar në Kuranin famëlartë ka bërë përshkrimin deri në detaje të njerëzve të devotshëm. Respektivisht, ai ka bërë një thirje dhe një nxitje që njerëzit të shpejtojnë dhe të garojnë për ta arritur xhenetin gjerësia e të cilit është sa qiejt dhe toka. Ai pastaj ka bërë përshkrimin e atyre të cilët kanë mundësi ta arrijnë një gjë të tillë, ata për të cilët është përgaditur ky xhenet dhe ata janë njerëzit e devotshëm. Ai thotë, elledhine junfikune fis-serrai ved-darra, ata të cilët japin, solidarizohen, tregojnë humanizëm, bëjnë bamirësi në kohën kur janë në mirëqenje, po gjithashtu edhe në kohën kur janë në vështirësi dhe pastaj vazhdon përshkrimi i tyre wal kadhimin al ghaidha dhe ata të cilët e shtypin e gëlltisin zemrimin e tyre dhe nuk lejojnë në asnjë mënyrë që ai të dominojë mbi ta, që ai t'i udhëheqë ata respektivisht që emocionet qëndrimet, veprat, fjalët e tyre të bien nën ndikimin e gjendjes emotive të zemrimit të madh. Një gjë të tillë e ka kërkuar prej neve edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai madje në një hadith tregon se ai i cili arrin ta edukojë veten e vet në një virtyt të këtillë, s'ka dyshim se ai ka për të fituar shumë. Në ditën e gjykimit ky njeri do të fitojë shumë, për arsye se Allahu i madhëruar do ta ftojë atë njeri publikisht në prezencën e të gjithë njerëzve, në prezencën e të parëve dhe të mbramëve, në prezencën e bashkohanikëve të tij dhe të atyre të cilët nuk kanë pasur mundësi që ta shohin. Do ta ftojë që të marrë shpërblimin e tij, respektivisht të zgjedhë prej shpërblimit ai vetë çfarë të dojë, thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Allahu do ta ftojë në prezencën e të gjithë njerëzve, që ai të zgjedhë prej hyrijave si shpërblim, si, si, si premi, se është arritur, ka arritur që të përmbajë zemrimin e tij dhe të mos lejojë që ai të dominojë me jetën e tij edhe me veprimet e tij. Urtakët e njohur kanë thënë kur njeriu të zemrohet tejmase dhe nuk di çka të veprojë dhe çka të bëjë në atë moment, më së miri është që të mos veprojë asgjë, respektivisht të mos ndërmarrë kurrfarë veprimi, për arsye se veprimet e dirigjuara prej mllefit dhe zemrimit s'ka dyshim se janë gjithsesi të gjykuara që të jenë të dështuara dhe të jenë me pasoja. Një virtyt të këtillë nuk e hasim askund tjetër përveçse te islami. Neve jemi dëshmitar se në shumë raste, kur njeriu ban një reagim në afekt, në gjendjen e zemrimit të madh, nganjëherë të tjerët janë gjendje që të njëjtën t'ia llogarisin si rrethanë lehtësuese, se gjykueshmëria e tij ka qenë e kufizuar, se ka qenë shumë i zemruar, se nuk ka ditur të kontrollojë veten, nuk ka qenë gjendje të dijë se çfarë po ban e kështu me radhë. Përderisa Islami gjendjet e këtilla nuk i shndërron në rrethana lehtësuese për kriminelët eventualë, për kriminelët dhe keqbërësit potencialë, por ai i nxit ithtarët e vet që ata të përmbahen, të mos hidhërohen, madje edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një porosi e cila transmetohet deri tek ne e Rasti është kur ka ardh një njeri dhe ka kërku prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta këshillojë, ai i është përgjigjur mos u hidhro. Ai është kthyer prap, më këshillo o i dërguar i Allahut, ai është përgjigjur mos u hidhro. Ai prap i ka thonë sikurse qëndron transmetime është kthyer disa herë dhe gjithnjë këshilla e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mos u hidhro. Pra, hidhërimi duhet të përmbahet dhe ai që arrin ta bëjë një gjë të tillë, s'ka dyshim se ndoshta në momentin e caktuar, ka arritur ta shtypë një pjesë të vetes së vet, ka arritur që ta shpërfillë një pjesë të brendisë së vet, megjithatë e ka zgjedhur rrugën e lumturisë edhe të shpëtimit. Kjo dhe shumë gjana tjera e bëjnë kodeksin islam të shkëlqyeshëm. Në këtë kontekst vjen edhe një virtyt tjetër, ajo është përmbajtja nga hakmarrja. Njeriu prej natyrës, respektivisht një pjesë e natyrës së tij, është hakmarrëse. Ndoshta kjo i takon asaj pjesës së errët të natyrës së tij, megjithatë nuk mund të themi se hakmarrja në të gjitha rastet është negative, apo në të gjitha rastet është pozitive. Por një gjë duhet ta themi edhe ta kuptojmë mirë. Hakmarrja, respektivisht hjekja dorë prej hakmarrjes, në të gjitha rastet edhe në të gjitha mënyrat është virtyt. Hjekja dorë prej hakmarrjes në të gjitha gjendjet dhe në të gjitha rrethanat është një veprim pozitiv dhe Allahu atë e promovon në forma të ndryshme. Në atë që lidhet bashkë me pikën paraprake, respektivisht me të përmbajturit nga zemrimi, Allahu i madhëruar thotë, wa idha ma ghadibu hum jaghfirun, njerëz të mirë janë ata të cilët kur zemrohen, kur hidhërohen tej mase, Në ato momente ata mbledhin forcë, në ato momente ata gjejnë fuqi që të falin, edhe të ndjejnë. Ndërsa në tjetër ajet në surën Shura, Allahu i madhëruar thotë: "Wa laman sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur", dhe ai i cili tregohet i durueshëm dhe fal, do të thotë tregohet i durueshëm dhe i përmbajtun, dhe fal, do të thotë hjek dorë nga hakmarrja dhe veprimet hakmarrëse, le ta di se ky është një prej virtyteve më të mëdha. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka promovuar vlera të shumta dhe ka thirrur në virtyte të panumërta. Të gjitha ato në çka ka thirrur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë prej tyre janë të lidhura drejtpërdrejt me ruajtjen e unitetit dhe afërsisë e ngrohtësisë mes njerëzve. Për këtë arsye Duhet të themi se Islami e ka luftuar shumë përçarjen, e ka i ka luftuar madje edhe detajet më të imta, të cilat çojnë kah armiqësia dhe kah përçarja që mund të lindë në mes njerëzve në mënyrë të natyrshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar se do t'i ndërtohet një shtëpi, respektivisht do t'i dhurohet një shtëpi në mes të xhennetit, njeriut i cili i flak të gjitha rrethanat dhe largohet prej të gjitha rrethanave, të cilat çojnë kah përçarja, kah hidhërimi i ndërsjellë, kah shkëputja e lidhjeve dhe raporteve në mes njerëzve, respektivisht kah armiqësimi në mes individëve. Ai i cili hjek dorë nga polemika, kuptohet se shumica e polemikave shpijejnë deri te ftohjet e raporteve, shpijejnë deri te armiqësitë e ndryshme, shpijejnë madje deri te konfliktet e kështu me radhë. Mirëpo, një logjikë e thjeshtë do të na thonte se polemika kur unë kam të drejtë, do të duhej që unë të mos hjek dorë prej saj. Megjithatë, polemikat e tepërta zakonisht zhvillohen dhe evoluojnë në gjendje të atilla saqë në asi situata dhe në asi momente argumentet absolutisht nuk kanë vlerë. Argumentet në gjendje të atilla devalvojnë për arsye se njerëzit i kap fanatizmi, njerëzit i kap euforia, njerëzit në raste tjera i kap edhe zemrimi, kështu që argumenti, mendja, logjika, arsyeja nuk mbesin më deviz edhe valutë me të cilën ata mund të komunikojnë me njëri-tjetrin. Në raste të këtilla, më i mençuri dhe më i arsyeshmi do të hjekë dorë prej polemikës. Dhe s'ka dyshim se i këtillë është ai i cili e ka hakun, i këtillë është ai i cili ka të drejtë. Megjithatë, në raste të këtilla atij i duhet një shkallë e lartë e përgjegjësisë, një shkallë e lartë e vetëmohimit dhe ai do të hjekë dorë prej polemikës edhe pse ka të drejtë. Ai tjetri që është përballë tij nuk ka të drejtë, ai nuk është i arsyeshëm. Megjithatë, ky do të tregohet tolerant edhe për t'u ikur situatave të pakëndshme, ai do të hjekë dorë nga polemika. Një virtyt të këtillë e promovon vetëm islami, nuk e hasim dikun tjetër, e kemi hasur dhe vazhdojmë ta hasim vetëm te, vetëm te islami. Islami gjithashtu promovon në kodeksin e përgjithshëm të mirësjeljes edhe një virtyt të lartë i cili, sikurse thashë edhe më herët, ndoshta ashtë përtej dimenzioneve të mundësisë së njeriut për ta përballuar atë. Apo ma mirë të them, tej dimenzioneve të mundësisë së shumë individëve për ta përballuar një gjë të tillë. Jo të gjithë janë të gatshëm edhe kanë mundësi ta përmbajnë zemrimin e tyre. Jo të gjithë kanë zemërgjerësi të mjaftueshme për të hjekur dorë nga hakmarrja. Jo të gjithë janë aq të arsyeshëm sa për të hjek dorë nga polemika edhe kur dihet se kanë të drejtë. Mirëpo, dy gjana të cilat do t'i përmendim për fund, ato janë kulminacioni i mirësjelljes, janë kulminacioni i virtyteve islame. Nëse dikush të ka bo keq, ti të keqën do t'ia kthesh me të mirë. Kjo është një shkallë e lartë e virtyteve. Kjo është një shkallë e lartë e bamirësisë, të cilën e promovon Islami, edhe me të cilën duhet të pajisen muslimanët. Allahu i madhëruar në Kur'anin famëlartë duke na udhëzuar ka ajo që është më e mira, duke na udhëzuar ka ajo që është më e drejta, duke na udhëzuar ka ajo që është më e suksesshmja, na udhëzon edhe që atyre që na bëjnë keq, t'u bëjmë mirë të keqen ktheje jo vetëm me të mirë, po të keqen ktheje me më të mirën të mundshme që mund të që mund të burojë, që mund të rrjedhë prej teje dhe ke për të parë se ai në mes teje dhe të cilit ka armiqësi do të kthehet në një mik dhe dashamirë tandin shumë të madh. Si të mos jetë kështu? Kur njeriu i cili na ka bo keq me apo pa vetëdije, me apo pa dashje, e vren se prej neve nuk po dalin në drejtim të tij veprime hakmarrëse, e as veprime të barabarta me të tijat, por ai po na bën keq, ne i bëjmë mirë, në asi momente nëse ka sado pak njerëzi tek ai person, ai do të turprohet prej veprimeve të tija dhe në mënyrë automatike do të kthehet prej një armiku, prej një kundërshtari, prej një dashakeqi, prej një keqbërësi, do të kthehet në një si e ka quajtur Allahu i madhëruar, Waliun Hamim, mik shumë i afërt, mbrojtës shumë i mirë, dashamir shumë i madh. E kësaj natyre është edhe ajo që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lidhur me mbajtjen, ruajtjen dhe promovimin e lidhjeve farefisnore. Neve prej mendjes tonë të shëndoshë dhe prej logjikës tonë, jemi mësuar që t'i shkojmë atij që na vjen, ta ndihmojmë ate i cili na ndihmon, t'i bëjmë mirë atij i cili na bën mirë e kështu me radhë. Kjo është, s'ka dyshim se shumë e mirë, edhe kështu duhet të jetë muslimani. Mirëpo ka shkallë edhe më të larta të virtyteve, ka shkallë edhe më të larta të bamirësisë edhe të humanizmit, ka kualitet edhe cilësi akoma më të lartë të veprave sesa vetë kjo. Përndryshe, nuk është ndonjë virtyt i lartë, nuk është ndonjë njerëzi dhe humanizëm që njeriu të sillet me tjetrin ashtu si ai sillet me te. Përndryshe, po që se dikush na ka bo mirë, po që se dikush është sjellur mirë me neve, nuk ka më poshtë të shkojë njeriu, nuk nuk është e patolerueshme që të sillet më keq sesa është sjellur ai me neve. Do të thotë, nuk mund të paramendohet për muslimanin që të mirën dikujt t'ia kthejë me të keqe. Por muslimani duhet ta ta bëjë këtë në mënyrë obligative, por duhet të praktikojë edhe diçka më tepër se kjo, e ajo është që të keqen që dikush na e bën t'ia kthejmë me të mirë, respektivisht nëse dikush në rastin konkret Nëse dikush nga farefisi jonë nuk i ka ruajtur lidhjet farefisnore, nuk na viziton, nuk na ndihmon, nuk na përkrah, nuk sillet mirë me neve e kështu me radhë. Derisa ne kemi nevojë ndoshta për ndihmën dhe përkrahjen e tij, ne nuk duhet t'ia ruajmë momentin që kur ai të ketë nevojë për ndihmën tonë, t'ia kthejmë me të njëjtën masë. Përkundrazi, ne duhet ta ruajmë momentin që kur ai nuk na u ka gjendur, ai nuk na ka dalur në ndihmë kur kin, kur ne kemi pas nevojë për ndihmën e tij, kur ai të ballafaqohet me vështirësi dhe të ketë nevojë për ndihmën dhe përkrahjen tonë, ai duhet ta gëzojë ndihmën edhe përkrahjen tonë, respektivisht ai të ndihet i befasuar këndshëm, të ndihet i befasuar pozitivisht me ndihmën dhe përkrahjen që do t'ia japim ne, edhe pse ndoshta dikujt i duket se ai nuk e ka merituar. Lidhur me këtë, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-wasilu bil mukafi, innama al-wasilu man wasala idha qata'a." Nuk është mbajtës i mirëfilltë i lidhjeve farefisnore ai i cili sillet me farefisin e vet, ashtu sikur sillen ata me te. Mirëpo mbajtës i mirëfilltë i lidhjeve farefisnore është ai i cili i mba lidhjet farefisnore kur ata i shkëpusin me te. Ai u ndihmon farefisit kur ata e bojkotojnë. Ai sillet mirë me ta kur ata nuk sillen mirë me te. e kështu me radhë. Këto janë disa shembuj të cilat na shërbejnë disa prej shumë shembujve, prej shembujve të panumërt, të cilët duhet të na shërbejnë për ta kuptuar se sa i shkëlqyeshëm është kodeksi i etikës islame. Sa e shkëlqyeshme është tërësia e rregullave, e dispozitave dhe e udhëzimeve nëpërmjet të cilave Allahu dëshiron që ne të bëhemi më të sjellshëm. Të respektuar shikues, këto ishin disa fjalë me të cilat patëm dëshirë që të ndajmë së bashku atë me çka Allahu na ka pajisur, që së bashku në udhëtimin tonë dhe shoqërimin tonë me artin e mirësjelljes të arrijmë deri te një stacion, të kuptojmë se me të vërtetë Udhëzimet që Allahu na i ofron nëpërmjet Islamit janë shumë të mira, andaj do të ishte humbje e madhe që ta provojmë, ta privojmë veten tonë prej atyre virtyteve. Deri në takimin e ardhshëm, deri në takimin e radhës në këtë seri, në këtë temë,